aukam ka uneiya ko pienso que uchi ko venasia wa bohi oyeme ito nasuku ito auka me pues si me me auka chi me me pues wakaluturia tastubuka ito que tenían ito mo uneiya o que tenían la gente batoro tobicha que tienen algo Betul ya eh, betul eh. Pueblo compañero ya ya yo tastea, este, pueblo cuco pues, pues, los capitanes capitán comandante po. Yo tasteo. Este, pues. Todos aquí me voy este, a ver toma gana que Hijo tan productor y me Vaya, de aquí poca alianza ta yaura tamaquipoeme distrito de riego vetana que voy a ocho que y son compañeros organización productor y mojado me pues, cameteche goita va que en pin vetana que la vienes así que son animales tuca batuca nada te que lo que tú ya Elena, este agua, por pues, imagínate. Índice na wa bata na suome pues ni te tumbo yewa consulta y tu nasutu nasut tawala indonum kainto na gusti oye boitu chuala kenye boitu wa. wawate kasu iteo yo hachusaka wa problema એમાં આવું que va a કહે la 11 porque pimiento. 500. me hacen que porque leita, pueblo que hoy todavía una tanompi, a tontan, o cada un cuanta, pueblo, compañía, luturia, o abata, más suba, poma, ni el Pues yo y gobierno, todo me camé, sí me vengo. Pues, pues Guacabata, Guacaitón Buya, Guacaitón Llora, Herencia, guapo. Guapo. Esto es en la Yo sí sí maicia, yo sí maicia. tu esto mataron con Guacabata, ahí Yo es mi entonces, Llora, Herencia, sí, mi niyan. Guayoy, ito ang peleita. Yan lang dito. Gobyerno estado po haneme, wakabata. Unti po lula, hatim po y Ito ma, pura ba que de y Ito ma kanok peleita. Hasta hasta titihía, este radio, po periódico, televisión, que ven po, wakakuyo tu tabimpate, piloto. Oaxaca, Tobocabata, Benguin pues, Guata, porque nunca Lula llegó a Windy, y Tom Batuhueca. Nadie vea su tejapte la tiene, está copta. Tanta su tenopri, o que Tom Batuhueca, o que Tom Ba. Porque tú estás aquí por este. Siap si tajipune, ay te viene bocabata. Yo como aquí un bicho bicho, pues, yo he mi tom, ticate porque auta Oaxaca, ¿no? Como Javi Sanitepo, então eu yo a veces e eu boto ni inte hiapsa pues, inte na kuak, como ara. diga yo como aqui a tempo. Toma me Aí da toma aqui ne hani, eu se mais tawan, o então eu eu então patora, então uso. Uso aí leva por. Koloy tagatawan nakahanti ka, bitin, nakahanti ka, amo y na Hielo no me hace Sí, me tepo. Ya esto ya ahora que tu pueblo que tu huico ya ahora que tu tropa que niente, ahí veces una hapsa que niente, ahí te jugate. Y niente toma cahuilla, mate secretario, pica pueblo cargo está ahí pueblo, te tomas, te digo, bate que en la última te voy a ver no me voy a voy voy gusti jueves. 11 pues, pues, Aquí secretario. yo y ley. Tomo su que nada más Yo y mampo. Pues, en la última Hermoso cargo. Ahí venta a una que yo cita 8 de junio, pues, en eso matrimonio guate, mismo lugar, pues, o me claro, por tener que, porque todo un tiempo, bloqueo por una, yo vez que, porque debo atrayar, debo atillar, porque, parte su que, eh, nada, y en este momento eh, parte jamón, Fuiste que yo hiciste parte, yo, pocos allá, que nunca rota más, carretera, este campeonato que chocaron. Vean pues eh, su, su, eh, vigilancia, pues hay de esa, hay de esa, a, a Huizen Carmen, y pues nada más guarde el lugar, yo y mago, lengua, llora, consejo, pues nada, pues, que yo dika Yusika apo intonien aguye ko ga secretario toti apo toma we we allá te u demanda una tonta o y ya una po que día po a pasar o camanau nada a dejar o una هناك ما yo y ahora y pues. ahora está contra pues, pues poco si ya teología na documento más que romo está de maroca y ni a tayo está junto ella que tiene pues eh, el tiempo abogado y de TKU. Yo una... o a plazo, o a tiempo, juzgado a agua también. Y ahora, pues, ...ya que ahora, pues, yo y una... quinto juez, yo y ya una. Mamá, ahí, pues, pues, nada, busquivite, pues, no es nada. Lo tuve ya, mamá, guay, guataguá de Cuamani. Ahí usted ven a una ella que Caso hijo, estoy secretario porque mamá me pasaron en los contenta. Está ahí, está acá. El apone tuca, patuca, que llama noite. Huayton yaura, vitan betana. Entonces, va yabo, va yaura, me como no yo, este dupe. Son pueblos, son capitanes, son comandantes. Oiga, bajita. la vigilancia en esa para que en no manito un lugar, que guayumaria, pues, hay tu mayor y de so bajo, que tienen, ama así Un secretario, toma, comisión por este hermoso cliente. Entonces que tiva vena si wa wa leiko wa nao lupe po pues, wa ka akta ta huna po tobok ta wa kampa. Awa hikio ko e po pues, amani wa ka cheika. Ta karo kam na ka majute ka ke. Na ka ke te aman presentaro hoy acta porque 2011 porque a venir si que aman presentaro kan una que tiva vena si wa kulata e eh, vetna tobok ta wa entonces, eh, que su segundo acta, ahí vete una Tobokta. Ahí se te igual que gua, ya ahora a demostrarlo que gua, hay hacen que está culpa que sea no no en a demostrarlo no se pone yo que pues ah, ama consulto y te este porque bueno, está ahí. Entonces, pues ahí un día que gua, oye, tuottaa niin tuo, mikä mikä haihattaa, tuottaa y en la última, tipo, primer acuerdo, ya que ahora porque te dije que si no, voy por aquí, te dije que no, o ahí en la última, eh, bloqueo eh, bloqueo, bloqueo, sí, me lo han tipo, hasta pues tuve la baja y bajo, porque senadores, porque es a punto de acuerdo de que toma por o Susto y Ahora sí que hubieran dejado pasar. Porque me están cobrando a otros. Pues, como hay eh, porque... Qué casualidad que Como otra vez, ustedes se van a dar cuenta ahorita. Entonces, este, este, este, que tú, el teo, el teo, ahí mejor junte y en el, aquí me vi mala, me y que y quien. De esta calle ahora igual acá, con gente va toda, pues. con ella guapo. Guayoy, pues tome esta llega me ve pues que. Usted la po. Dame esta llora, dame esta Que el mismo gobierno federal, la pues, su acá, tú ni. Pues, eh, pues no es la ojipo de aquí, ¿no? digo, es una federación, Hay la ah, punto me hacen, digo, México, a cada que, cada, vamos, cada que, hay que, otra pues no, sí, me contra cada y no, tipo, no otra No que sí, teniendo más parte mamá, te pues poquito medio, pues yo, voy no, pues, no, lo después, pues, no pues, el gobierno, acá te aprovecha dos ovestas o el primer intento y el otro, pues tú ya, cabrón, ni está ego y que después. Y va a venir así. Pues somos la, como la, la vista con huete y padres. Pues mientras con ella, aquí en mala, uy, yo estás que también. O acá, si tomo lo tuya,